နာမပရာချောခေါစုစိစကာယသံယောပြေဝဇ္ဇလတိခါခါဩနမောတတဘဂဝတောအရဟတောနမောတံဗုဒ္ဓတာတိဓမ္မအာဝန္တာမိတပတာနလကုနိဟိအရဟံဓမ္မာတံဗုဒ္ဓယောဘဂဝဝိဇာတရဏဓမ္မမောပုဂ္ဂတောလောကဝိတု สอนน้อยผู้ไว้ผุนผูอจินเกียะนว่ากูกลุ่มอาหุตอกิยาอารามขบินตยาจิตจิงสิรินทราตมาตามลุท่ามีคาดนำปะตุนกลองห้องกลองพาเนตมีตวนเปลี่ยนผีได้ควงอายุเสียไหนเจ้าฟุ้งสองเมื่อว่าผนี้ที่อาราม เพื่อนสุนทรก็าป้าตัวเสียจานวิชาดันหน้างนก็ทำเพื่อนบุญทางชอบใครกันว่าผู้ที่อยู่หัดที่นั้นที่ชู้อดารนรานนักผู้เอาสู่ความสู่คุยันคุ้มกันคู่ฝันน้องหวยหอมตาต่างลางดวงเพื่อนคุงคุยดันจำสู่หมุนหัวยุ่งไว้สู่ตาเจ้าเตียนเจ้า ฟ้ากังวันตันนี้ก็มีคุณกันเมื่อยานรวมตัวเราเอาละโมตัสโตติวันเราเพื่อนยาดุยาดุยาลกาลีสูสูกโมหูดิคูฟันเราที่เขาไว้ตาคาราดาเดียดาที่เขาไว้สอดที่อินลุนชันคุณตาตรา ရောပါဆိုင်ခါမတာပြီရောရောပါကုမဆွန်ပန်လိုင်းတောင်းလတ်ဆောက်ကြမင်းတိုင်းဗလာဟုစီမြဝိုင်ပူရင်ပါချာမတိအသာပြေနမောင်မြန်ဟောင်းရှံလေဟုတာစီတတိယေပြောတော်လောင်းမူသုပါတွင်သေသာချာသုထာတုယေရောက် จีมันเสียกายจีนามัวเสียชวนหัวชวนลาชวนสัตย์ย้ำการชวนหันกาข้างหน้าเสียงลาประดาได้อยู่กินยำมาเสียชวนตากระยานยังตาเสียชวนหัวชวนยูบรีระหูดีกระดาการวาลุยยอนยอนพิอันนี้อันตะลีคุยหอลุยคนว่าอยู่ในลาเสียฟองตะเกียจู สูอมกันโลได้ยอยอกระตัวไว้มือเลียวย้อนแล้วตะคูตูมุยอุปุยอนตัวเฮายาวยอมก็เดียนันตัวนันตาหาปาติจาพระมาคุยพระปิ่นเจ้าตุยาตราต่อเจ้าตาริยาสังกาต่อเจ้าสุนทาคนนี้ทองชนอเปลี่ยนจะมาเสียยอปอมยาจงมาเอาเฮ็ด สนามอวันตะพันอุชีกันยิงนำคันขาตายหาสวรรค์ขาเย้อนวันพยาคู่ซื้ออยู่ในทุนตื้ออัพยันขยาเก่าสีกามโนหอการทำสัมผู้เรื่องไม่เคลื่อนเปลี่ยนกว่ามีจอมเยสียานโยวั่นตาพระพระสตังสาแต่ไงบุญวันเราเย้าเสียเสียงตุยาเปียมเสียนนามจันโอ လျာလန်ဟူမဟာမီပြတိသာမူတိကိုယင်လာယံကာယံယံတပြံဖန်အလေးဖြင့်မြောတန်ကိုယံစုဝန်ချာทางในโยบาการดีปีปัญญาสีดังสู้ฉันสูงยิวผิวพิมยิวก็ส่วนลามตาในเกียงรวมส่วนหัวใหญ่รวมคุ้มภัยพยันนา ทางได้ดีด้วยมูลอุกุลอาพระราธรรมตาสตอนันตลายายากาศีหังอีล้วนยานทางไวยตจาสุรานี้บ้านไปความนามยาปูยาไปผู้สุนทุใส่ดวงคนยินเปลี่ยนตูขึ้นคุ่นมาในเกียรติสันเกสบาปันเปลี่ยน กันยินคือพอมุลิยุนและมวลมีทั้งห้อนายหูเอาสูโยธรรมวันยันแห่งจียกอย่างดีนะพระหมอสุอพยาในกาผู้เทียงเทสปานในเกีนเลือกินีผู้หมอทันข็งจังเยสาพีผู้สองสองยียมาปอตัำที่นาฟองฝุ่นยังเสียงยังยันยงฝุ่นอภิยาทอง สิมันเจ้าหน้ามากระดาตาดีอันหนักอยู่กว่าพายปุ่งกวงยังหุ่นลูลูกเหียตาตาปีกาจุนจัง ส่วนหลางเพียงว่้าหาได้ทมยานต้องท่าตาหนามูอตาพุนพุนกิ่วอย่างตาพนาการเมื่อนาถึงกองสุนามยุงใส่อ่องพองตึงหลาวกาโนโนก้าสามตายาพอสมติพี่ญาตวนนิกองเฮาสุดองไม่หมายท่าตาปีเย็นอาเสียนตาวาดนามีสุวนในมายาวเออเฮาเลยเอาดางปียาเยี่ยเปลี่ยนปรมีตีจนเต้ามา กาดีตามดีสังคุณถอดจอดจอมธรรมะศีลาจองคิกุจิยาสาสิสาสัมมันสังจนตานาศีลาปานาปองเจียงขันทายุทาติยาธรรมชงอีตังทีอาจารย์สาริกาวาริกาพริปวพอกริยานาสุญาติพยานการอสุสุสุเลตังดีปีขมันเนอเปลี่ยนสรีนานเอกยมอทุสวยนานยาธรรมสังจันอ๋อ ข้อที่สามคือสัญญาก็อายุวันนะสุขาพราปฏิภานาจากาโยกีตราหาปาพินมาต้นกันก็ปันสึงตัวเฮาไปเศร้าตันเอาเอาเศร้าเสือเงินก็ปันตัวนปันปีดีจันตัวกว่าสังวาหน้าปรมยาข้ามกี้เย้าเก่าคาได้ตัวเปลียนปกติดาวกาเพียนเสียยานน้ยก็ก็ฝ่าเมื่อนา กันนาคิเดสาวองคันชวนลานาคุณตาทุนสู่ผู้ลำอำออนีนอปีดุมกายานสวนมันี่ตันวางเมืองในทางมูหุ่เยาข้ามเปลี่ยนข้าในตามุนอยมุนนอสาธุสาธุสาธุ การนายผู้ดาบนามาจามาบนามาสังฆบนามามาตาปิตาสาอาตริยบนามอชีโยยาญาวันตาสมีเสมาตังหลวงกปูยามิหาวสังวายังยงยำลำลุนสุนักังหังฟองชิคูผู้ชูสินีดีดีอาลุงสวรรค์พุงกับพุงจามลาวยอชาเสียสังเกต พระทองยอมยุ่งยืดตามเอโอได้พุ่งเอ็นโอเยี่ยมปานามาโยเยยาวยอดหัวขาดฐานในจังมาย้อนขามอาฟังฟังทุ่งหลวงมองฟันอันเตียนตราตัวเจ้าเข้าสีที่ฟ้ากายาธรรมยอเจียน 洗脸三哈宝变香烟呼索莫干的烟叶变虚无烟，春光他灭个灭撇变不当在。ไปแต่ยังเสื่อมเสื่อมกูเลิกสู่กูเลี้ยวคำพอยอพอนยังเบียาตาตนาคาริยนาสู่ต่อเาความยอหันสะพอพรนันควายอ ซื้อกางเลียงแท้ปลอดใจใครซื้อยี่ป้ากายาบันยอเตียนพินเตียนภาษาภายใจช่วน้อยจวยอีสอผู้ใดกมาตัวนี้คำนิสยาเตาเฮาข้านจันจ้อยหอยตัวขาพรอุวาริงข้าสยาทอยินยองเวย่อพระสูพอจอสามมือนไอกา สุขเสียยาตาช่างชีสีสุนอาคุณปราชดังจะเผาสู่ดูสุจอนเผาตราตะไฟมังสู่ผิวสูปวดยังก่อคำต้องยืนเจ้าสิสันสลานหน้าขาทนายทุนไว้หนอเจ้าผู้กูไทยย้อนวันจำมุ่งมุ่งนำสู่เอื้องเสียงเสียงยาลีสีสันสอฟัง ชีวิตเรามีเหลือเพียงนางควรใชงคู่มาเทียริกาก็ตานเดือนละตานเดียวหนังสือปริยัติศาสนาชายผิวได้ไร ก็ที่ปฏิจังยังเมื่อจังว่าเอาปีิเวทาหูเหานี้ชั่วสาวสอนเสชวนโนตะกามุนางสูเนี่ยจังเห็นเสียนสมตราวมปาตะเกตะพานยานตามเนเขาผูเจ้าเจ้าด้วยนาการนาช่องจ้าช่องยองเศร้าตะกาความอุปทนท่านเหตเกียรนาขาวยุ่งเน่าต่างเมาไว้ cháu là gọi là mong gì là thì tương liên là khăn nhà chỉ thọ là hàm lằn sàm hong cưng làm hướng ta luôn này trong khó vũ xuân đường luôn thu đi dù ta nằm đi cầm xin sáng thì nóng chẳng là đăng 平常做人多做人，那做人很做人苦嘛，做啥当一个地在内地内讲，干起来听讲，我老呀光呀就光光，那当你看到你比好那忙忙凉啥，那拉住嘛底下这里当然就也办那些难，哦，别的难。 两个保姆来读书，阿弥陀佛，我们就能找好耶稣一嘛。那个好话好主意，做面上耶稣，阿那先感出门法师。 เจียมเมื่อปีเหียงสามปากชีปลายช่องคู่นั่นนังว่าเวภาพในจัวยุนเหนียงกว่ามีคันเศร้ามาตามีผู้ในสะพอทาเจ้าลุ่นคุยขอบจอมขอลาพามาตาพี่ดูคุยเจ้าขี่ยู่นำสิ้นมาลายาวนอนมีตอนนี้เจ้าคุณเท่าเขาคือพระตะกาวังรวยใช้ลูกอยู่ชั้นหลวงออ ကြောက်ว่ามีเรื่องคุยกินยำมาเนี่ยตาละจอยผ่านยันตามซื้อทุ่งทุ่งใจหน่อยอาเจียวว่าถึงชาวท้าตายคุณสังคีสว่าเหล่านาเพื่อนชูก็เป็นวิโยชีให้พอไล่ตอมเพียพอน้ำมือไม่พอตายเสียงการเลี้ยงชีอุ่มอ่อมเดียดีไรเสียงยังเรียกยังเรียงนะ สุนทรเสียจะเอาคืนคนอยู่นเทียมซ่านั่นในทุกี่ใครลืมลืมคือนอายุดาพุ่มพอมีตัวเจสูอฟุทราสองเหมือนกันถือที่ว่าตัวระยะจิตว่า ท่านร้อยยอดคุณสวัสดีชาจวนลืมมาตามเมือพิธรรมาเชิญขึ้นเยี่ยันก็ปูดเลยพอพึนที่จุลาเสียงคำจังว่าคุณกว่าเสร้าเพียและสวัสดีชาอภิธรรมายันขอเฉพอประทานท่านเหนือของปายวัดผู้กระอาผู้กระอาญากตาของเสนอวัดดังลาสุวาจานนั้นท่านก็พอถึงยัดน้อย งานได้กรเทือนี้ถึงพื้นตัวนี้ถือเนี้ยถูอายุเมืองนั้นก็เป็นเราเป็นหันเยดูอาภวหันลาดมาจูมาอายุระหริสามสานังกันที่มันเศร้าคูมา 若把那将า故意骗子的，敢于人上还做名成เพีย能越望我把我ล阳，ง国天น港分派ใจกว่าใจเย็นวนลอยลองลาในขึ้นคนหนึ่งฟังไม่เสียมอย่างนั้นสู้นนะนั่น ชายาหวนกันเชี่ยวหวัดหวัดชาเชมาปีมามีฟานากาดำเมือมินอามีอยู่ชุนยาเชงวัดจังฮะเดออำได้วามังเิดง ถ่ายยังเย็นสีอีอีอาอาตะทองน้อยากันนาปากเปียกคำจอมเสียเท่าไรเทียนอวาวายนาจูดาสูเยี่ยวเยี่ยงเดียงมีสู่ตาก็สู่กว่าคูเขาตามยามลานตาเรียลามตาหันยิงยิงยานจองจองคุณสีการเอาเฮียงวุ่นวายคือวันเรื่องออกเขาผ่านสามคืนเดือนปีเลยยาวจีน่า ย่ยงมีผู้ผู้สังมีเจ้าอภิมันกาตองและผ่านจำสั่นสูทุนทุนสอยใหม่ค่อยสาวตานตามนิพานตั้นสิงสะบุญยิงธรรมาถึงสาเหมือนแลคืออาลาพรางมือเรียกจุลตายทุนและอยู่สันหนองออไปอยู่สบา

มาแล้วตู้ก็เปียกยาอัฐาคาถาเสียงเหล่าเข้าวยาวข้าวยาวอยู่เขาตั้งนี้ชวเอาเสียงก็กิงเสียงตายก็ไตเหมือนเตียนไทยไตเปลีออย่างตายหาและเพื่อส่วนมาเพื่อส่วนหวังคำยำเลือดไฟเลือดชาสอนลงเสียงเปลี่ยนคูตั้งหัวเพียนเนลาเมียเปลี่ยนเปลี่ยนปัสยานแล้วเนี่ยที่จ่ายแล้วแล้ละปีลูกหน้าปอเปลี่ยนเย็นมา กาญาตีตัวเอาตัหาชักว่ามีอาศัยหลายดำยอดเย็นเขาเป็นคือไทยเชื่อวนมันนาเป็นผี่ชานอ่ำสันละกอกขึ้นในที่เนื้อชานตาละทีเอาเพียงสร้างดีขีโคมรวมสังคาสู่เก่าเฮาก็ไหนสร้างใหม่สร้างจอมกันก็เอาอันที่ทราบวลาวันั้นดีมากกว่าเราเดียวเราเที่ยวเศร้สู่ก็อ่ำคา ชาวมยอเจียแมันไรจันเปลี่ยนคือเขาการยอกาตุข้าวิปยอกาตุข้าหักกันกวไม่สังกันกวนเอือดอำเอือดอำยาวเบื่อเจ้าเบื่อลาแต่ว่าชาวมยอเจียนมาเทียนมาขลางกายาคูภาวะอัำยาทำทานเนียมยัดทันทาสลาตังกระโดมันทำกิเลสาเปลี่ยนในเคือยาวลาวิ่งเจียมยวนเปลี่ยนจุดชินเขียนเขียนประตูควรเอาอย่า ที่โลโลกาได้อันนี้หรือในที่ทราบอานั้นหลวงสุรังสุธาอย่างนั้นเขาเป็นเรื่องอันอยู่โดยนานาพระวินาพระธรรมยิ้มรรมคอย เอาปินใจให้ใปล่อยป่าตู้ข้าเชิ่ป่าจำมันกำสังสวทานอยู่ยืนอยู่ยืนอยู่ยามห้ลูกชวนลูกพท่าจุนจุนมาจุนไม่เกี่ยไม่วันไหนเด็กยันยันวันขวัญยัดท่านเดินหาวาวันนวันกายทำเตียนนั้นวันวยหายชายพี่วันเดียวไ้ลูกคืนคำคืนท่านชาไม่เดือนนาเพราะท่านเปลี่ยนเปลี่ยวได้เปลี่ยนเปลี่ยน စေမူတော်လည်းဒီကြီးရာပုဒ္ဓနာပြင်းတော့တော်ဝါဒါမောတရားတိခတမီရှိရှိရှိလေးမီလာလာမနောပေါင်းကျူဆောင်လာလာကျင်းမနောနောဘဝတပါဝိနောဘဝတပါဟောဟာသူဝါကောင်းဟူမောင်းရင်နံကမန်လက်ဥယင်စာယာကျင်းချင်းခေါ်အောင်ကျင်းနံယောသူသူရအစွန်းရေ ยาปีเอยิงตามยอเจียนเฉียนซ้อมลองตังไม่วางหังเตียงส้าเลียงมันมีสังคือข้านยามใดที่จ้ามาหน้าตัวมาต่อขอขอเปลี่ยนสองมามุมีลองเท่าใส่ตัวมันปีเอียงเกี่ยหังเตียงส้าเลียงปิ่นเปลี่ยนลองไทยไม่เอาที่จ้ากายาตัวเฮาไล่แต่ถูกคู่ตะมูมูอันเยอะนึงตะเยอะนึงจังนาปอจังละเปลี่ยนเชียนมาเพียวมายา สว่าจาที่ปริสันสีจีเย้าคำร้อยกาเมื่อเลยสังว่าเป็นกระด้าดีมันจังจูดอย่างเรยกลายวันหนึ่งตอนเมาวันหนึงเมาในตังสินที่ขินยีเมียงเช้าเชียงคำพันยันยิงไว้หอบยันเดียวมอดไว้ผู้ไหนมาเห็นเปลี่ยนในหลวงตาเขียนมีไว้อยู่เบาลานวันยังเชียงอ่อนละจวงละจวนได้เขียนมาอยู่อยู่ดอตัวที่ข้ามันกัน ว้าวจนกระทา่วันได้วันนี้มันจางติ้วอย่างอย่างซีกาแล้วยามน้อยจีจังหวัดจีมไหลมันเป็นเมืองในเมืองเหือนเมืองเกอนเมืองเท่าอันใดเป็นสังสุกย่างเมืองอย่างสุชาจังหวัดอุ่นยาสุยาสุกว้างไ้าร้เขาจังยากูลาชุนีกีเป็นวันชุนเตียงอย่างนานคนเฮพกยานเปลี่ยนไว้หลายเมือง โยกไหลเอเท่าเปลี่ยนน้นตายเท่าเปลี่ยนชีเพราะว่าตาที่ได้มาเกที่นั่นเองมันก็อืดยิงทางเออวันละเข้าเปลี่ยนเมืองละตายเมืองเอี่ยมือเอี่ยมือเท่าเมืองเข้าสู่ซ้ำ ลานดินแลนำทุนเปียกอันจะเมืองเชจะเมืองสาวเมืองในกว้างวังบังนาอันจะสันติสุขาเมื่งปีเข้าเปยนเมืองนำเมืองจีอเมริกาตามต้นท่าต้นลาจากลาเต็งขดานามปาตัวกองเทาห้อง้อเลตาพี่หมูหอเมืองไหลข้ามข้ามตามอันจังอันจังจามส่วนยังมันจึงสูเสียนจุลอหลูง เมันที่อยู่ที่ดังล้อเจียนเขียนมากันกันดากันกันเจ้าหนุนคนเฮาและผู้เศร้าใช้จำก็ปันเปลี่ยนสูนวนเมืองควรยุ่นต่างและอันต่างต่างและเพียงวันยัางใดปีก็ยีขี่ร้อนรอสะพอราว่าคู่เก่าเอาเป็นไฟเผาหุ่นกินหุเสียไร้อยกินอยากเนี่ยอยากยามหามทำผู้ยามขามขวดสอไม่เอา 那草是竹笋，为那王是姑父他，枝爷爷是那林秀叶林那金秀翻他那嫩叶呀，他的大家头说说人，那个淡水不要黄西南南呀，黄。ยิ่งมาผู้ตายวันนี้เจ้าในนางเรียกเรื่องก็ยินฟังเจ้าเขาน้องยิมยาวยันกินแลตามนอน ชื่อมงก็ต้องมีกลางวันสิ้นสังตาในใจร้อนเย็นวุ่นจันทร์หูวุ่นขจรผู้ยุ่นยอเพียชิมอยู่เย็นเั็นทร์วน่ะคำลายอันร้อนจังกันวันละวันวันเสียงซาขวนคืนคุยถึงแต่ทำก่อนอื่นลืมอ่างกายเย่จู่ล้วนเรื่องควรคนไนเมื่อไหนน้ำตาย่ยยำไหลแสงให้อันเสียนอ เอาเป็นที่ที่จะมีโอกาสดูท่ามีปริณามธาตของจานเกียวทันไทยมุกผู้ร่างกายีสีขีตันใส่ในข้าถึงกวาดท่านกว่าหายาวุฒู ก็เลยคิดว่าลูกชุนหอตัวยาและผู้คนละเมืองซื้ออดีและถึงชินมันละถูกวันฟันชินชุนเชียงกายเยีเยเดรายการเพี่ยวเด็กเราและก็เลี่ยงชอนตัวหน้าเตือนละเมืองสาวคนสอนความ เยี่ยงเยี่ยงเลียที่ห้องเหือนทันนี้คือตายซ้มกลัวยาความจำเรื่อไว้หักเอาเองการมีกาตุฆ่า สี่กติกาต้องฆ่าจิงจ้ากายาคุณุปอปอยสอยาภัยลูกลูวงกายนาทีชุนีกียาจีปยันอุ้มกว่าเราลุงชุลุงอีออมเพียวซื้ออีเชียงกินตะวันสานมองนานนี้ผูมันหน้าอียายาความห้อยอันตั้งใจหูจามอริตังกันหูยร่มเปลี่ยนปียอก็เหนมายันเหตุอันเปีเอาน้ำสาหายหลาย 呀，对我这位没有涵养、没那个天生的兄弟情啊，热情淡然，我站在高处，也要来也想留，也想留你耍。 เมื่อผู้ลนึงทำมีกระยุมข้อก่อขามและสามสานยืนยืนยืนยืนชี่เราก็เอาหัวช่วยหูฝนย้ำกินย้ำนอนหูเสียต้งเสือเพื่อเราไหวสวยผ่าทางกันหนอและสุขยาผ่านนั้นยังช่วยนะเมืองทำมีท่านเอาสุนเสียงเฮงหันหูเชื่อความยังเพียงอยผ่าเพื่อนรวมคนสายถึงกันช่อมอเทียงและต่างเจียมีหูถึงถึงใจเสีย 大家望人遗憾呐，咱们俩相了表面老早咋样说过，丢丢光闪耀。后来年赶快谈情，那定格老难上定情。 ตัวเมืองสมุอ่อนยองสมองอ่อนยองจะของฉันเปลี่ยนตั้งหินทุนยาไม่ยาตายยามคำสังคุณผู้ยังคื้นคิดเสียงวองเคลื่อนอ่อนสมนเสียงเสียนมื้อเพียงกระสิ่งดีเจ้าก็ก็หูเธอตาตังใบสวมกันหูแทนมันมาลอดยาสวมก็ตุ่มพอไใบไทยเผาเลยเสาเหล่าเมียงที่ปรีนามาทาใน เอาเองที่จ้ากายาตามยอเจียนเชียนนาผาจอมข้อลายตาตายความมาสามยาสีอีสือสีพยองโอสอดจงเจียนสีเจียนไหลเอาเองอีสิงไทยลูก ลูกลาบลูกลาบอุกผ้าหุณมาถึงเกียอย่างไม่เบาใส่กายสันธาเอาเพียงยอตาที่ระที่กระชาปียาญาติมพรส่วนสุตางกายาตังเภวมาสามาที่ในจองว่าคืออันสาวไม่เดือนนาจองก็ถึงสุพรรณจองย้อยันกินมาติมนำฉันนำตาลวังยัง จะว่าทางสายจะเท่าไหนก็อันชาไม่นาเลือดและไม่เลื่อมนากางสอทานแล้วรู้ักไม่ไม่ทันเพราะมีที่ลันสังฆาการในคันธาสนี้ซึมห่นซึมอ่องชุนนักของเดียาทางจังโลจีไม่ต่างเขาจีน้ำอ้อยไม่ต่างโตและไว้ยจวเหียนกันจันยื่นยังชุนชุนลุน วิยาวทานทานเสียนใจอันตังทานทานเสียนคุยเพิ่มคือได้กินเดียวัวหวังเขาคนสาย่างยันละสวยดอกเขียวยา สระอุเมียสุรายกาอย่างไหนพอดุลังดังอยู่ยังพี่อายกายในคอก็เปลี่ยนพี่รู้ดังเอาล่องกายในคอก็จึงจะเป็นไทยเผาอุยยอที่ว่าดานกายในคอนั้นย้อนเหมือนกันอันเดียวอันนี้ในไทยสายมีเชื่อหลังทางคุดเสียวไม่สอนยาจีบเท่าที่หางหางประสานเอกรามวงละสั่งมาเกียนยัน สามางลาเขียนยันสอนสอนลาซื้ออาทิกิวหนือว่าทานเปลี่ยนยามเปลี่ยนยามซื้อเงินเขือตามเสียงยาก็ถนอน้ำตาย่อยย้ำคำวันคำวันไม่ไหลยามรวยส่าธิสากายาทำยอดเจียนอันนั้นมันอ่ำมียอดหน้าหูพาย ูมันเขาเข้าเปลี่ยนชายแต่ปีหีจันยอก็ตุคอมันน้อรนมีสิเนด้วยลานเอาเจียมเลี้ยงยังเลือกหัวสูสร้าง อย่าต่างฟันเหมือนกันอันเดียวอันนี้แต่มีเชื้อชุนเผาอาสิงเดียคนท่าพระเปลี่ยนเศร้าสังวาอันยีเอาตายลายตัวสันเลี้ยงก็ปลืนตังเปลี่ยนก็ไม่ยินหักกันไว้เสียมเตัวแล้วก็ลายเดียวมาร้อยเดียวเดียวยุ่งลาแม่คันทา เสียบันมาวัวไวาปกี่เด็ตังทางสงกระทางหลวเราเด็กเขาคอก็ข้ามถึงอันยานอเชจึงเดือนเชจิมเอาเอาเป็นตัวอันเข้าเป็นดวนอยู่เรื่องที่เยี่ยี่จำโลกาตุข้าเชียงเชียงปัดเกียนสุญญากโตน่ายอดเย้าอันมามีว่าในสังนาถาสีสีจ้าที่เอาเนื้อยินเจ้าข้าตามมาผูฟูอยู่ด้วยรวมเลยท่า เมียวาตาลายตาคันทาใส่วานหรือวานได้สองยาปานาทีปาตายาดียาลานาพยังนิจักเอาเป็นสุนเสียงคันทาวีปาคาพยังเอนาตัวนพลาเจ้อพอมาสองยามันนุสังเปลี่ยนวุถึงยันยันนีตัวเอาพอนจันยืนหูสุ่นในฟังเมาแล้วนั้นเพื่อนเอาตายก่อนเดียวเพื่อนตายก่อนชายยาตีชื่อตาคุณก็จังนี้ไม่ เขาสั่งได้กินตามตามยาวนความที่น้องเสียนี้ความปาความเอาเลยนั่งมีโลตาฐานะผู้สุดาผู้ชื่อผู้ยางสามฝั่งสันละลาจาตายกีในตาลีเหตุงจอมขอตามขานจาอาจองและผิวหันยอนอาเปียกอาจูอยากตามอยากซ้ำสู่ความอันยังยาใส่เหมือนยังเฮากินในตัว ยาดูกหญิดูกชายลุงน้อยเอาตายก็เปลี่ยนคือชายบีโอยังผู้เปลี่ยนโคฟวนโคเป๊ะคนก็เปลี่ยนส่นอื่นเ้ยคุยซุยคุยเลียงยังหันยัยนอันใสอยู่ ใครวัวลอวายชื่อใส่ไล่ลางสายห่างสอนนาดีอีนอนยอดยันฮักยันลางอยู่สูงลูกอสั่งสร้างได้เคยการการตายไฟไว้ลไรว้ันอุรอนชาวสู่ขีไม้ชาวว่าในอันเชโคนายหวหลังยขีในจอมคอนขอจีปีโหคุกลงนกยเลี้ยวนั้นลำพอนกันซาเปลี่ยนเอาเปนช้า วนยันสิ้นมูหันบุญานสังขารเรื่องนีวันนั้นวันสิ้สุดหายตาสีจอยองเดื่อสอนเลยจงเรียนมาตะคาสานหอนว่าเอาอุ้มเหล่าเป็นชอนคอนตะในจึงยำจอมกองชาคำพูตากำพองสมัยนี้ดุยลาชอนนาตายันนังยีลางสายตุ่คนยังหานก็สมหามีสิวตาดาวดังนานังลุงสุขามเพียงตาไม่เอาละ สุรเมืองเตือนเทพหังก็ใจสองหอวังเอินหอหามีมมาตาเยาบางก็ต่อไปผู้สังอูซ้งตายยาสงจะล้างมาน มีล้วนกันอยู่ที่ไทยฐานหุ่นกองฝั่งว่าหวงหินกับหินกองชุนที่พอไปยาคือสามพันดาอูจินไอายุบูจานิทางใจความสว่างจิ่ละสาหินความจิตความยันนาความมีความสาหาหาก็เรื่องรางหุ่นก็เมาเขาที่กังไทยใจมันก็สู่ปูกันเรียนะอัดวางว่าหอก็สาเที่ยวนะยอม ဣတိပရမသူကြောင့်သူမင်းနာလည်းအထွေထွေရာသူသာသာပြုံးသောသောကင်ကတဝိပါကမြို့မြေမင်းဥပ္ပယံဤပြေစီတော် อาทรขอคาทาอยู่ด้วยกันแบบโยบ้าบามุญาเชิดจาดูขาชุนจีเอาเป็นสมีมันใหญ่เข้าไปสว้างขี่ทามอำลาสวอขาสว่างเมื่อเลทำหูนำคำว่าืธอพี่วันเหลวเศร้าทามยืนยัมดูฟองฟองฟออ็แล้วใช้จำฟอนใน่ฟอส่วนฟอนทันเปลี่ยนเปี่ยวและเปลี่ยนเสียคนเลือกอูตายเบตายเลยว่าเปลี่ยนนี้ มละทยผู้ตายนี่นาเนี้ยตายเนี่ยก็เปลี่ยนไทยลืมตายดานตายสี่ตายย่องตายนี่ก็เปลี่็นไทยด้วยเลียงแขนแสยงสย้างไม่จันเดือดเสียงในเมืองละกันก็เรื่องคือทาง เอาเปลี่ยนเลยพยหยามดึงขึ้นน่ะน่าลุกขึ้นมาพอเทียงไอ้ที่ขันทำที่อังสีเอทีเอเสเสียนฟองมาอาจารย์วางเสียผ่านตางชายมันไม่มาที่นาขวัญมาส่วนเหลือตัวตาห่างจอมใบเจียมเรียนลูกวันฝ่าไกยางเฮายาสาวอัดวันว่าจะตงอยูมุนคุณกันเลยเหร อาวังยังยานนิพานเรื่องคำคำคำตมจงแต่เพียงใดอย่าไปจังไว้มันไว้เขินถือวย่าชีิตชีวิตีคนซ้ำประกันตีเอาให้เผาลุมหายงานการนานยามสิพันสร้างยีสู้กาไปควดินเสียงเยี่ยงเยี่ยก็แหล่ท่ามาหมู เราทำอาหัวานตัง เดียดขานมันหาสีสีเ้าตายันเล่เราตายันเ้าเอาเปลี่ยนคืนไทยก็ไม่ประตูต่างตละผู้ดิฟันโอนนูนตาปูปูครับก็มันที่ที่ตายอเตียนเชียนหัดมาได้อ่ำวยเอาเป็นสายสวยคือหัวยาวไว้ตวนวัดจันทร์สว่างคันทองล้อก้าเอาเปลี่ยนตู้ข้าตู้สาที่อันนั้ท่า ใจพระพ่าของจานเตียวทานไทยสุนยุมีกาตาเชียนลูกสุนไม่ดวงเพื่อแม้ผู้ทูว่าผู้ภาคราเปลี่ยนเศร้าสราว่าผู้ภาพที่สาพิรานัทธาขอพระพรมูลพระยุสุสั้นนา ว่ากันให้หูอมูนังมองก็ส่องใส่ทีทีไในทำใหนอ้อเทียนเทียนขาดคือขาดจีโยสักที่เปิงนานบายานน้อยไว้ยองในทางเวคำสะหอนเนียเทียนองนกันจังสะเทียนสะปานยานตาเขาสวรรค์เนเจ้าข่าวตกข้าเจีสารว่าฟัง 这个面纱，张脸老四方，为了你心肠酸，为了你心肠苦。让你把我穿他的眼里，淡淡两鞋啊，鞋子上是两 ta chỉ ngồi thâu xuân có mày hiện là xuân sơn thằng giàu thằng già cứ pha chết sẵn sang nó qua làng nó chỉ sẵn già mày vừa thầm vừa đồng giang lòng đại để chọn phản ông chú sáng ta chỉ chỉ chỉ phiền nó nên thăm bắn chỉ sẵn đâu phản hôi cứ đang biến ra phi cả về thương sang tan nhà thế sang ta chỉ phi chủ ta ta nhà phi chủ ta สากผ่านนามที่สู้ข่าขอข้าพี่ทีข้าสู้ขาขอมันละสุสูบพายาตาพี่สู้าอาพี่เยหีสามีอคอพี่สุคอพี่เยหีวี่สุอคอพี่สุคอน่ะยามพี่เทานาราคดีน่ะทางที่สู้ทางตามที่แกทางที่เกนะเพียงสู้ฟ้าตาไม่ขันตาสู้างาลี่มากระทะอาญา

ได้กระตุ้นทำที่ข้าตัวสอผู้ชื่อตั้งทองลาหัววันนีอยู่เสียซาเก่าหม่ถึงสั่งชิมมาพุนห่นช่างขามจามาอันตรายิกานัตราปุเสียตราปุสาตาได้ที่ข้าขามยากยืนนามีร้อยหูสาเสียนก็ลองใส่ในทอง ล้างดึงในก็ฝนซวงคำกินอ่อนก็ต้องลาเพียเปลี่ยนเราสาวเหนื่อลยเออ ชื่อข้าในว่าจาดีเป็ข้าเจมจ้าสังกีหูจวสัมทีเจ้าชื่อลาชื่อลาควายอันไทยสวยากลับกลางเมือนานเบาสังหนุนชานสังอีที่ในนักกลตาทีทุข้าพยาธิถูอภินยันสูงฟ้าสนาหออันเขาตังนี้ยันเจ้ไม่ยาขอบพูสวยนุ่มนี้มาประกาศทอดไฟไว้สังเย สียละันอันปาปิตุทาจันอรหธรรมันสังธินดีในเนียรหันยาก็นั่นคือว่าคุณเอาเรื่องหมาคว้าอย่างเชี่ยวสังสรรสมาตาราปิจุกคอหูมัวตามัวตาจูฟันไหลก็ไอนั่นมันยังยอมให้นั่งสมหัวขา นีักปานบ่าวานเอาหายแม่ไว้ไว้อยู่ยันไว้มันยันต่างปานขันใจยันไในยันนี้ยินเพื่อนละตัวเอกางไว้หือตะกีช่วยก็อุตลาทุนสัญญา้เกี่ยวเรื่องตามบวนตันนอกไรดินทาง 南方长一地上春沙，咱าส树า护ส弯，น水里两软วั山啊，金冠茶花冠茶暗装啊，看ยันวันเย็น来ว哎。การเสนอเราวน่าสยาทุกข้าเถวเย้าอยาทีทุกข้าสมาวันนาชานาอันทันเลยทันเดีย biển khê trang phù ao hồ điều thùng là chim yếm chim xuân bắc khoan khăn tâm bảy xiềng đầy mua lâu tâm lâu hương hò ngọn gió khôn gió con la kẹt chìm nhà lo ương yếm thọ tầm thay ai liền khô khay để vậy em làm tiền lắm sang ngày tầm dân làm đồ khô phun dung yam con đồng lên hung tầm chùa sự chiến ôm yên xuân xuân ายหรือเทาเย่าซ้ำหินยีดฝานยินน้วเข้ามาดำถุงย้อป่าอนาทันท่า ยืนยันเสียงดังทุกข้านั้นใหญ่ชีชายโคผ้าจังด้านเย็นสานเพเปินชื่อตันสินชั้นต้นความปากชูเสือนเสียนการประลาดจอมสู่ที่ยันสูโต่อพรสวรรควันท้าทูเสือนตววในเปลี่ยนวันสายวันตันเราก็ฟังท่านอ้อชีเท่าเราอัสายอ้อตาเวนะมองยืนตันเที่ยอยั สังยามดูที่มันยามยาวแล้วเจ้าออที่ไหนก็เดือนสุขีอุปาอาญาตามุญาเช่นตาเดือนสุขาชันทอมมีมาชีเมี้ยอี้แอนลานอยู่ในทะเลทองยานใจกระดา อันนี้ก็ไม่จีจังเราเสียวเท่าเอาเท่าอูอันจอมันรู้สิันตายันอันสุมสายาวเสียแต่ผู้ารเยื่อเมื่อได้ทำหลังคำเราเขาเรียนมีแต่ชื่อแต่สู่สู่เสีวสันแย่ิีเลไลความและความเลี้ยงกินกันมาปีเสดาทางอุปสมีตา คิดว่ากายาบำยอเทียนชะดอไยรดำตะลันฝุ่นหัวเห็นเหมืนหมูฟอดสังโยสุโสสัมยานอวันเทียนนิกา ดินดองอาทิตย์นับทางอองและสองตารอยู่อันโลงอสอสอเพียยังสิ่งหญิงต่อกระตุยอุ้งรองช่องสุนจานเหือนเตาตาปูตะดีตะขี่ตะทานตั้งนหนุนข่อยข่อยเปียกไหลเราเอาก้อนกันได้สาธุตูกูชิงกูนายกูยิงกูตายยี่หายลนุนเสียนเท้ากันได้กันหุ่นก่อนยาวบุญเงินบุญน้อ Oh. ดูตาดูตาดูยิ่ทาบกายะสามยอเทียนจอนกันขันหนึ่งสุดยอดดีคาขาวตะไคร่ฉิปากคันสองเราเจ้าไหนดีคาขาในเรื่องหลายซ้ำอาว่ากันตา สรมาชาเย้าทอกตั้าสาต่างทับสั่งคึ้นคืนคุยทองทองกันตังมาตาลองตุริยาปริเชดะอยอตั้งเนธรรมเนตราคินหาคนอจุนจอสลีเอาเหมือนตันชื่อสู่กาขดาคุณพูด 修水印把门一两轮，看南门迎九轮香，看门一两双黄一双孙光双接探双怀，南来怀两看春满朝春来之左左左双相携。chiêu liên phương ma cha tiên hoài ya thế răng xin sau yên tay nam đi kia คือเรื่องสุดถาดสองบาทขั้นกีจอมาตีจอมเชเตียนยาเชียตามนีหมูมวนคุดวนมันเถินซ้อนตายตัวเขินเอมาเอาเฮ็ดอาสาต่างเขาเขาเศร้าน้อยอีอาตามตัวซ้อนมตอยฉันตามบอกรลมหลอกพัดตาพ่อ ရှင်အရိယဂုရုသူသူပါဠိဒီတန်ပါတော်ရှိသွန်ပါကျေကာယနာမေခွန်သွန်ဆောင်ပါသူသူသူဝေခွေလောင်းဤသူခွန်ခွန်ခွန်ခွန်သူလေเปลี่ยนจีใช้อาชีพกี่ตัวชอบคุยเรื่องชาวสวยเออเออ那个菩提就叫他们阿杜，阿杜是叫什么？ สวาเรเขาเจ้าบนบนตาไหนกว่ากี่ผู้เหมือนอันยาเชื่อร้อยกี่สามเขาเจ้าคำว่ามือมือจำป่าหมอกเอาอย่างโอผาตราไม่กว่าเหล่าเือนเจาเขาสู่ตัวสู่ยาและสู่ตัวตัวจำธรรมะ สังวาจะฟันอ่นแดียังเสาเทียนยังตาสอขามาทิมาหูดูละหันยีเจ้าหูจังยังลมันนิกว่าวันที่ซาคันแทพระเสียงนายดีที่จากาหน้าตอนห้เจียนอันลาได้เชียนน้อยต้องข้าเทศาสามุรญยาเทศาของข้าชอบร้าง้เหนียวแต่เยี่ยพีสังหรณ์วงเลยสาสีทุกข้า พยาสู้ข่ายาพี่สู้ข่ามาเป็นแน้าสู้ขาายาเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนยินหอกบอกยานี้เรงเลยสุ้ข้าเชี่ยาอันนี้นาสตาไว้จอดูขอยาเหลือยายาที่ยอตาอนาคมาลิสาไทยนิจาสะทั้งขันตามมันขมันีผูอจุฬาตะเชียงอาชาแนั่นยอม သောတာတာတိဒုက္ခပြင်းရောက်ဇရာဒုက္ခမကံသောတာဇရာဒုက္ခပြင်းရောက်ဇာတိဒုက္ခမကံသောဇာတိဒုက္ခပြင်းရောက်မရဏဒုက္ခမကံသောမရဏဒုက္ခပြင်းရောက်သောတာပရိဒေဝဒုက္ခသောမနတဥပါယတမကံပိဏ္ဍာယောကံကပံပိနိဒေဟောပိယေဟိဓမ္မယောကဒုက္ခ ถ้ามันมองดอก็หลอกคุณทองส่วนยังดีดีก็หนาก็มองจอมก็ตายเสียงตามกว่าสวก็มานอกันตันน้ำใจหายนันจันอ้อยุนทางมานางที่สู้ที่จอกอยากคนลายตาตามเก่าก็ยิ่งเอาเป็นไทยเผาไทยเผาคืนลูกมีลูกเอโซ สอเป็นโซกาพี่เดว่าตุขาตัวยิ่งอจิงจิงอภันผ่านลายการยื่นอำไรกันให้สมก็สอยันขันทาไม่เรือนนาตอนเคยตายจอมอ่อนแผ่นกันตัวยลอยน้ำตาตัวสาวาตุขาน้อยคำรับเอทาสาวาตุขาเสีดาเปลี่ยนเทียงในเสาชอแข่งยกแรนเชื่อจ่าว่าดีมันเพี้ยดีเพี้ย 用卡电引来，再来借法不卡出嘛，下凡安全呀，你靠走路靠来学，靠走也是用法不抓拍出来，万你是地转的话，说大二转，那那地嘎啦。 มโนหูสังกะยาหญ่พันไปสุนทรากว่าพรีพันจุยาอยู่สังชีในทางในทางนิชียามเมียากว่าลวงที่กำสามารนาลวงร้อยเด็ดอาิีเฮฮิลามิโอพอดีอันท่้งมองห้างมองยพียมองดูมองจุดดูดก ซ้นได้อยู่ความจ้อมกันอันได้ไหนก็สมิทุกขั้นเก่าอย่าเมาสาตังสังสวรรค์เอวินสังมันยังเปลี่ยนให้คำเดียวได้ฟันเดียวโมดีิุนเลตายเปลี่ยนจึงรอนายก่อนจุนฝังสุนีนอในพระยังยามหันท่ามาดูกวนกันเขาคือเฮาอันคนฮักยินเกือบโดยมาอยู่สู้อกันภาพคืนเดียวันคือมันหวานใจยากเลยอ่ะ ที่เลื่อพี่พี่เป็นพอพ่ี่ทุการห้ากันอันโหกันเกิดกันอันนี้เนี่ยตาตีกันสมันนั่นในหูเช่าร่วมกันไม่ประมันเป็นสุขคอมันร้องหูดังกันเอและตัวเธอเพียงจริงสังระยองตา สีดอวันก็ก็ไปมองหันสั่งหักหลังกันมียาสาที่ไอเชียงเลวพอยมองคมชมสามสนันจอสาที่กูเลียงหาจงแอ่ยีอยยาวผูชาพยาจอมตามีเปลี่ยนจมหนังใจอาชีวะสูในกองรับู้ฆ่าจอมมนน่หนัาผู้สอน โยแผ่ห้ายาวดคู้สู้ตามองภาวะดีสูเสียตามนิสัยไม่แต่หูเย็นเป็นนี้ผู้ มีปุโยหะไทสร้างเรืองโลโซเราสอบวร่วมทำลายอีลายานีก็อีกีอ้อยจอยท่านอีต้องลายลอยซ้อนก็บทางลองต้องท่านยันเชกะอินลอยเสียงถอยจอมร่วมใส่ฟืนยินลุ่มหุ่เชื้อคือพี่หอไลยมันลาวเปลี่ยนที่ชาวว่าเสาตาวเสาเนื้ออ่อนตะมันลาวลาวลอยยามไปทางเมื่อราปฏิ จนต้าสามสองห้องคนนเนี่ยไหนเลยก็สุข้าตอมดีทุกทางได้ย่อสั้นเพียงเสาไหนก็สุข้าตายเแลที่ดีนะ เสียงดื้ฟาดาไม่คันทาตู้ข้าจะได้มาตู้กรีขันถาหาฟองยองในไหนก็อ่อนก็ตู้ข้าแต่ว่าเและขันทาหาฟ้าในที่ข้ามันไม่เอา 有万树少女就流泪，就ไปวันสู่ทอดทิ้งวันยืนนำอ่อนสั้งขารซ้อมไปลังรับรังไม่ได้ถ้าเราอยู่มือถือกันเลยเหรอทาษาญาสามยอเขียนอันนั้นแรกเขามาเยกันเยปันก่อนสะพอมันหอตัวเจ้าทงกันเวยนวลยทำฟังที่ทังสันควร เศร้าจนขาดเหลืวงบนฝากบุญคุณเลงอยู่เห็นไหนกินตันดันสอนสอนที้ตาที่ทุ่งคอลอยหาอยู่ผู้ตาตาเพราะว่าเขาเว่ยถึงทุกข้ามาขายลอนยานกาสังวันได้โกรจเจรอจีรอข้าถึงสุสานยากในรอเทดังเ่ดังพระดานองกทโกสารวาบองทั้งหลา ตส大水村里要一起困า生客在那河畔看人山的那批群河阿瓦苏耶，า罗盘环ผ่านขึ้นกุ้มข่าวเอาซื้อเขาสิชาอุ่นเย่ซื้อสามยาทีที่น้องเต่าเต่ายันกันเลยค่ะ สอมออกอยางเล็บลาก็ภายดำหาหน้าขออาหาเทียงใหม่ใหม่ยาวยาวในเต่าเสียนใหม่สยังไก่เมืองมหานสานเอาลันอำหัวชายเลยสุนีบะมีนะกะงามีกาลีกระดังเดือดเดือดจังกูชอบกูจีเจมันเล่าไม่เล่าบอกเล่าบอกเล่ามากราตูซากะอันตะกะทานดีตะกะอ้อกะปาปีกะ ก็พาเสียก็รละยีสีกว่ายีกว่าเขาคู่จีนอ่างกันโยพังหาเทียสันเอาเมาเอากำนี้ยาดูพออนเดือนาตาอันนี้ดูในการสู้กามจางกามจียางตั้งยินตั้งนะผู้ชท่านดูอจองเงินลาอยาตาที่ปัญมาตีสาตันได้หาตีหาตันสันเท วาเอมาเออันเสียทีเอากาเจ้านี่ปิดว่าอันตามไม่ว่าเอากาจ้องตามเสียดีดีซาจ้ากพูดระอาพูดระพูดโสอาพูดโสเขาร้องเสียเขาเดินเอาผู้แองผูกกองผู้ชองแล้วตามไปเวทันจะเลยจำไปตะวันตามผ่านในช่วงที่เกี่ยเราทำเทวมือไล่ก่อนไปกว่าเขาเนื้อเกี่ยอันเจ้าเสียเสียอีแล้ว 压边压地。 มีกากน้ำไม่คันขาก้าตะกาอยู่ที่สุงหูตาจิ้มลูกกอบกำมาถือสดยอันกันสิ่นนีมาแล้อตาพันละทางกันให้มในทะเลาะกันแล้วอันกันสินาพีมีเอาเสียงตัวมือเชียงหวนที่ได้ถุนควรกูเกอนมันไทยในโจตัวกูช่อเอียอ้อยฟองมาละควางลุงสิบันเดือนสุดคือเรื่องใช้คำคำใบต่สุขอท่านสนใจใขา นยาอปันทีจงดาอันตราพิสันเทเดชังสราปูกาีิสันเสเดชังทำแล้วกุ่มคนกุ่มมาฉันคุ่มบูคุ่มมาคุ่มตาเพียแลอยจันเผื่อข่ายกิงกลางข้ามาคนยิ่งล้วนจะมาคุณฉันไรนั้นไครคือ 啊！你得讲究那个脏把那难活、那变干感觉。今天没做个我是怕的，不怕受口怜。啊！满大街尿尿脏的，那个尿尿脏的，外地放的。 ช่างซ้อนลาไม่นามบอกฟังบอกฟังบมากในลำเนาผมที่จู่ที่เนายาวยาวคู่ยอาคู่ว่าของอ้องโผโผโผเช่าจิวดีอยู่กายะอันเช่นนั้นในเมืองรองสันทีบาเปินทีเมืองฟังทางร้องกองทันสองยิงเป็นจะนูทานการยังเหยียดใจนาไปทุกทุนยาตามมาสกาตามผ่านยาหูท่านดูแลนะป่วยหลอกอยู่ที่ยาปราน โดว่าสือทุดีที่จ้าบัดละโจพยาท่านยาเตอขาดลมขาดยานหางเชียวยาอภินิปติอันนั้นตริยาปานาตายาขาคันทีอุตาปาอุตาปานิกาขณะตายเราขณะกินปูมีแต่กำอยู่เอกว่าทานทานาเอกาวการาสุดูวการาอินสาวการา พราะว่าผีฟ่อขางฟ่อซัดฟ่อเกวียนตอนกวาไม่หูลืมก็หูลืมซะเลยเปลี่ยนนิสออันยันยาตังรบทนหันคำพาเก่าเปียชนาคอยมาสัญญาโยปาดูสาวมีแต่มาไม่คำถากาตตาอยู่ชีวิตาตระกาชีวิตาไม่ว่ากระดา รีสัมเทไทยาคันธาตปาคันธาเยปาคันธาราปาตวะเอกาวการะจะดูวการะเจงเจาวการะมีมาพระองค์นันเดียนเท่านั้นปีไหนคืนวันเขาปยาเกิดกันหอมเตียงส่องลองตาคันธาไทยมันวันที่นี้เอเสียนอยู่จอมนั่งสัมเทชีปาที่หาหัวหาเท่าอยู่เปลี่ยนไปชาลองเขาลองมันขับทางเสียงเท่าฟูเยาว အာယတနာနောစိတ်ခုသောတာခာနာជីဝကာယမနာဓမ္မာယတနာ၆ခုစုစုဒီအဲ့ဒီဒီမှာ ယောပတိလာဘောပူလောင်သောပတ်ယမိပြမတာခါယောက်ယောက်ကြည့်ကြည့်ကန်အာလူစုဝေပံယာမိပြလောဘောပယုခံလောထောင်းဆိုင်ချမ်းလေတောင်းစုံလူဆန်စီကျေယောဆောင်လောကိုရီတော်ရီဆောင်ဟန်နဲ့ပြောင်းနာဆောင်ဆောင်ရှိရန်စံရန်စံရိုင်းပြင်းတော်ယောအာယောတာတိဝိပတိ 那呀，乃至沙地地都卡，啥都卡，大为大大起，昆尼全都大罗那。 า放我点可以的牛个放牛天官在水在皮可ียวกันแล้วเอาเสียนว่ายากะที่อภิเดกายะกันวายอันสร้างสายยันของที่หน้ของคำคนคือยังน้องเยเทือธรรมตาลาตาตีตีทูชาเสียนชื่อในหลายยาวใจเลยผ่านเกียนลายสะพงเกียนเอ่ยทีดาวทีดาวประดานังชท่กเพื่อว่า หัวนาตาที่ตู้ข้าในเย้าเสียงยาจะมีจะมีจะบ้านมียาอจะยาตู้ข้าซ้ำเต้าจานเข้าซ้ำก่อกายอยอมเหี่ยวจินนี้ออกเหี่ยวเลือดข้ามเลือดอันข้ามเลือดอันนีดีดีทับยาอาชาคอจีเอียนเฉีุงออกนักออกพวดออกฟอกบุญยอมยาเล่ฟอที่กำนิดออกคำชิ่อมาเนื้อหาอยู่ยอมนำนำพยานวันอันบนนั้นด้วยความเห็นเศร้าสายลำยา ยาะยาอุชิโนเฉพาะท่องเล่ามันดีฉังนันนาสังขาวนห้องเนี่ยกำหูตังแต่เห็นซาสุลินเจ็ดปนเปลี่ยนปันคำจะลอยลอยลอไว้ยังลอย จะยอมไว้ร้องยอมยอมความคายิวก็ส่องตาซูโมทังไก่ฉันอยู่หินสันนอมุนยางอันสาตาหุ่ยซื้อยูเสียนทุ่มเบาเข่ห้ยอย่างร้อยเปลี่ยนชูเปลี่ยนทุนก็ว่าขายยันไม่เัียนเขียนมาทำยันหน้าตาเพียนชูนสระตีทุกขามยันกายอาความฝันตาเราคยลืมไหนเอ้ย อยู่ๆข้ามเหลียวเปลี่ยนเอียงเทียบเอียงมวยเอียงขึ้นเอียงใส่จีบไก่ช้ำหลังว่าอะไรเศร้าเกินเอาตั้งยาหลงเมฆขุนเมฆดูโถมันยังยังชีเตียนโยมห้องตัเราเวียเปลี่ยนอยาที่หอตาตังเสียนเห็นที สายสุอเท้าเย้าอันนี้มันดำเอาเสียงยนสำยุนเสียงผู้ใจเลี้ยงยังทำปันมองขอลอไอก็ถึงไหนยังแทนอำทานรวมเมาเป้าโลกนั้นสมโมยาลันตะจัวหันโลกแทนอำทาเย้าอันนั้นว่าสุดของนักยาทัดเชื้ทขียาปีโอขยาไม่ผูวัง อาทางอันมาเตอร์ 所得就会假气腰打好谈好假安格呀莫中阿好变态呀就怕进下多多呀找拉头我们他光光有他没跟嘛那我平得那你安全开个那个 เราเอาจ้องคิดจ้องคงอันสังขาเลืนพักขางวนเอาคนสุ่มวมสับดูอ่อนวอนจวนขึ้นเสาสุชินไม้เปลี่ยนละลายไว้อยู่คืออยากที่รอกอันสับสายเฮียนคือทำเชื่อเรายาเกียรติเรมตตาเอาเพียงขยาตู้ขาดยาที่ตู้ขาด 明仔家，咁明仔结，咁明仔结庄，庄开庄开下又入，出民，咱还个占阳安哟。多个好当爷爷的哥，大事好夜好岳，好女好叔，头叔好潘。 เอาอุงเอาอาบก็อยากออกกายล่าเอาถ่งที่จ้านักหลองยาที่จอมสองวันคำสักงมีนาจะลำชาชุลาปาราแลมนาบุญคุณจอมเรียนยาที่พิจุขาเยทวิชนาเยนันทันทีนัดอยู่ๆเอาเห็นเอาคือเอาคับจูปัดจูหยา จาหอจาทางการทางหินอย่างจยาที่หอการนามาเพียงเย็นเพียงทางเวทูสังสู่ทางกันไรวันใจเหล่าอ่านหาทันนันนอยินพอยันผู้ชมมาเปลี่ยนเปลี่ยนหูในข่าวเบือนาทางเขียนเออมีสั้นเยลันอ่านเดือนอ่านวันความมันสะพอว่า ำได้เสียงสูงชินห่างผู้ของตาหวังตันหอยคำพังท่านเห็นหิวอย่าไม่กลางลางตั้งละกามก็อันปีดีเย่เย็นยิ้มกลางลางมายาจังว่ามันนี่กูอยากคุณกูทะเลปอนไหนตัวผู้ชื่ออดีตเรียนว่า จิเร่ยนหัวใจจิมโนโยหาจิมอัญยาตามบริสุอัญญหอกันหอเฉียงที่ฝังสุกยกดีบุลนี้ถึงนอท่อมชาวหัวหันจิมทางโนมีพุ่งีดุงดวงเขาหูเขายอยหูเอ๋หูเดเหนื่อยเดดังหูเดียดังยอนและผ่องเยนีเหยียงปั่นดองตาเลี้ยวเท่าจลาน้อยไรตันไฟในใจเตาสู่เขาสุดาเราเลียนสลาพีทุกขา เดี๋ยวตื่นตาปรมาตาที่จุข้าในเล่ายำเล่าตราจุข้าคำมาตราจุข้าในเล่ายล่าจ่าที่จุข้าสัมมาจ่าที่จุข้าในเล่ายล่ามาหน้าจุข้าสัมมามาหนาจุข้าในเล่ายล่าจ่าที่สมคืนจีเอาเป็นยาวสิ สังขาราปริบาตับโลปาตังโจยุงสังปาในอัมยักยองสุขาอัมจัทังชาสวทันราเจ้าในที่เมาเท่าที่นาก็หุยในอัตราลก็ทำเทในยอมตัวว่าตาที่ปรีสันทีจีเล่าย่อมจีย่อมท่องย่อมสายย่อมเสียนจื้อในจื้อหวังยอที่บาใต้ตา พระนาเย็นนาช่ออยู่ที่ไหนไหนก็ตั้งหอบฉันอยู่ก็ไปถือถืออาตัยกตานิจตาถือวันนี้ทีไปในี่มีลำวัดเมืความหนาสอตาดีเข้าเจียเนอยู่หลังหูออกตาหลอกไม่ไปลาบยาดักคือละทั้งทาอันกำพาจังตั้งคือเอาพี่ลาปายกว่าไกนาทอี่ยนชมฝ่าชวนดีเนี่ยอยู่เถื่อนตามือคือคำดีเราคนเนาะ มาเลยถึงหนังเมืองนั่นไหนเมืองสาทียังมีห่างเขาคุณนะก่อนสามข้อข้อหนึ่งในจีตู้ตัดหน้าข้อหนึ่งในจีตู้ทอผ้าข้อหนึ่งในจีตู้มันหน้าถ้าเขาถามกวนช่างเดาเรียนมนหุ่นหลวงคือหงสีนาและพี่ในวันกาบนจ่วยวังเขาเล้าลาวันนิคาอุตาเลยขึ้นขึ้นจันำวันเสืองยา ชาบนเราที่เราเสียอยู่นี่ยากเมื่อเปียทีกะทีเรื่องเรื่องมากเลยอันตีผู้มันผู้ละอ่อนตู้จะนานั่นทำผูตันเขาอันเป็นอูมันตู้พอตานนั่นทำผูตันเปลี่ยนอันเป็นอูมันตู้ตะนานน่นทำผูตันงขายวันใส่เดียงยาตะเคยไปกาไก่ไก่อย่าให้มันเท่าไรเสียง ีเหลือไล่ตามไถ่ตื่นตัวเพยงละละผ่านเข้าไปทำฝู่แล้วก็มือวันนั้นที่กูจำนั้นวางกายจำเรืนสู่เฮาสวรรค์ต่างเขาเยี่ยเท่าอินเกียได้จำได้กันเจียนจามาในเสาสั่งเสาดันหนังนั้นถึงหันไปเรียนได้ดูจันวันหนึ่งตามกับหน้าสามก็จำได้ยี่เดียนถึงต่างถูกกันบอนเจ้าทั้ง 召开大家当大当头当起当起当路，就敢若安，好过若反之也，我落败真很烈，你那门关真能让开头操，我来点让我开我猫，我让当个头操让谁好来啊？过路过当边，过路过当打，过路过当逃。 เขาก็ต่างดับตื่นต่างอุกกันยอมรับสีสุ่นยอดอัมอัสูอูเขาไม่ช่วยอยู่ทั้งทั้งปลายเกียรติเรื่องเยตุเยอุตสาบังไกไกด้านอังรูตักเสียอัมได้เท่าอัมได้เสียนอัมได้ตายวันอันได้หุ่นละเตือนต่างลังอาทางจัเขาว่าดังระยามมีไว้ยามยันคือนาจูกันเอาเดอ๋ยวมันปุ่นะตู้ตะนานตู้ตะนานนะ จากนั้นตอกว่าเกิดได้อุ้มเอาปัญญาเสียงยินสิได้้ายคือมืงตั้งหรือก้อนต่างอาตาศการหายสุยาพัวดีนันตะดีวัดจีจัยาจาลาเท่าหินโงหวนนาหำอันตริกีคนเยอ่องลองตังเท่าตันมือว่าจอมแหน นาจีอันผ้าวันชมชมบอกวันถึงตาถึงปีนกว่าปีนชอบเลยเกี่ยงที่นั่นเอาดนหันที่มันตาเสียว่าอันวันตั้งเท่าของจอมว่าถึงว่ดไหนเออเอาเดินดูบอบ้านนั่นสักว่าเขาเตี้ยตัดเสีเอ็นเอาเสียงหิเชื่อเมื่อกว่าตาเจ็บอยู่เศร้าเต้าตุ้นสมุทราลูกน้องแปดหมื่นเสียงแด้ยู่ตนา ซ่งกวนนั่นมาสองเวกันนาทีนาทีนั่นจากที่ยอกาทักเตียมในเมือหันนานาเตียมยิ้มแย่บางยิ้มปากกันแม่มื่อถผีตัวหาชอบยำเจะาองที่ฉันนั้นหูจะงหันไม่รอนนอนยาเมื่อว่าตังเป็นเรื่องควรย่ามาจอมเท่าที่คำเหี่ยวนั้นเจ้านั้นทำมุตลาเตียมเอลาตานทุกผู้ว่าการว่าปลาที่ อันว่าเหนือกว่าพยาการกาอาญาธานีอันในที่ถีกัดยังกางเขาอยู่อันตัวอันไม่ร่วมใครสมซาตะกีสุขาชันชากาเพียงเวทนายกาหุจันวะอีวันวาตาอีอาธานยานี้ไว้เท่ามันกำลังการตัวเอาสะพอทาคือไม่ต่างเท่า้อคือไม่ต่างเท่า้อเ่าดอกชาทำก็เปลี่ยนไว้ทำลองเปลี่ยนมิสาวาย เอาอยู่เอาเดือนตู้เป็นหนาเนั่นถ้าเราตอบว่าเขาขาดแย่